da farin cikin ko da da ku a cikin wani shugaban shirin na gobe da labari muna nan dai a cikin littafin da suna wata fuka mun tsaya a inda mujibu ke tarar rasun gogo domin ta ya ƙuri ta bashi rinji kwana duk da yake yi a ɗakin matanta kasancewar su sun dage sai dai dinga zama da su bayan na shi jiya da rana shi kuma yi da daddare ni Maryam sai da na ke cewa ko ku biyo mu yanzu yadda za ta kaya mujibi ya gaba bada cewa gogo muni ba an arkice duniya da lahira da kamata ki so wani fiye da ita ba sai magana da zafin zuciya akan ta ce ba zan so ta ba sai ka zo ka sa ni na so ta ita da uwarta ai ba so na suke ba ba su mai da ni wata tsaya ba ba su mai da ni a bakin komai ba shi yasa ni ma na watsar da zumunci na kama masu sona azrarira ai ta gama min komai kai ma ta gama maka komai har ta aura maka diyarka ga shi yanzu kana zaune da ami lafiya har da karuwar zuri'a nan ya baku zuri'a ma ba a san iyakar su ba tunda yanzu za a soma ai ko dole in sota ita da uwarta mutu da rauna murya yake shi ke nan gogo ki hakuri Allah ya hutu zuciyarki tace sannan abin aba hakuri tunda an taɓa dubiyarka amma ni ai ban ji haushi ba kuma babu abin da zai bani haushi akan mu ni ba to ne baka isa ina nan ka nuna ka fi santa akan soyayya ba tunda bata fi soyayya ban da komai ba a gidan nan sai ma soyayya ban da ta fita tunda ita ta zo da albarkar haihuwa ganin idan ya ci gaba da zama a ɗakin zancen gwaggon zai fi haka muni kuma munizar na iya shigowa ta riska maganar gwaggon kuma ko ta shigo gwaggon ba fasawa za ta yi ba sai ma abin da zai karu shi ya sa ya miƙe ɗan ya ce shi nan gwaggo a yi haƙuri ni zan koma ofis ce a rawa lafiya kada ka manta ka shiga wasu kankana da abarba har da mangwaro da ɗan jiya yana duban gwaggon ya ce hmm. ni yanzu ban san inda zan sami mangwaro ba tunda ba lokacin sa bane gogo ta ce ka da dade ba, ko ka aika kila a samu na san me kike da yi. da za ka yi tunda Allah ya baka abin da kake nema shekara da shekaru jiya ya tafi yana cewa Allah ya sa a samu za a siyo mata a ransa yana mamaki yadda gogo ta dauki san duniya da dora akan soyayya balle kuma da soyayyan ta samu ciki ko yaya ce wani motsi sai ta yi mata sannu tare da tambayar ta menene ko kuma me take so in kuwa sababar ciwon ya tashi to goggo har ta tanta har ya nuna damuwa da ciwon ko da yake ita hajiyar ta san lamfadar ta ta take yi duk da su ne suke kiɗa mata komai har yadda za ta mayar da su a cikin ciwo idan mutum yana gida amma sam ba nuna kulawa ga ɗan uwanta yadda ka san ba ta haɗa alaƙar komai ba haka take nuna wa ba duk da yake ita ba ta yi mata tsananin kulawa a matsayinta na gwaggwanta kuma surukarta amma goggo wannan san fara burge ta illa ma idan ta yi wani abu don kyautatawa ta rufe shi ya zama rashin kyautatawa wannan al'amari yana ba su mamaki yadda zumunci ya lalace a yanzu kowa na ya sani ba a san 'ya'yan uwa sai mutum ya nuna ya fi kan bare tsiri a akan ɗan sa Allah ka sa mu gyara mu'amalar mu ta zumunci Allah ka ba mu ikon san zumunci da san ɗan uwanmu na zumunci Na ba su ga ɗakin mu ba. ba wasu kawai ya wuce don idan ya shiga zai ƙara wa kansa laifi shi da mu ne ba su daddare ya dawo a ɗakin gagoye sun suna cikin cin abinci amma babu muni ba sai yana ne tana zaune kayan abinci nan da duk a gabanta bayan ya ga da bango sai ya juya yake tambaya cewa ya ji tun naki sai wani fara da idanu ta juya su wannan duk alamun tana jin jiki ne take ah, jiki da sauki yake kin ta abinci ko ta yi da kai gogo sai fara take ka san ba ta cin tuwo ba ta cin shinkafa to tuwo aka yi tunda an san ba ta so Majibi ya ce, "Ta ai gwagwacin san ƙa'ida idan kina gidan da daddare, kowa ake yi tun da kin kusan su." Ita ma sai da ban ma ga tana cutuwa, ta ce, "Eh, da tana ci, to amma dai yau ba ta so." Sai a kan abin ta tura wa sai ban ledojin da ya shigo da su, ya ce, a barba da mangwaron nan, an samu, sai ki sa." Ba ga sassar kaza nan, da ba ta cin nama, sai ki ci kaza. Ta sa hannu ta ga ledar, tana dubawa, shi kuma ya liƙe wasu ta zuwa ɗakin ba a cikin ya hange ta tayi kwalliyarta da wata dokuwar rigar sadda galila ya lallaba ta bayanta yayi mata ihu a kunne sai wani kara ta fara dariya tace subhanallahi haba abokin rayuwa wallahi ka ban tsoro ce in ban da abinci ya waje ba ki tsoro a gidan nan in ba abokin rayuwarki ba Allah ya ba ki ladan abin da kika yi domin sa ya ba ki abin da kike so duniya da lahira amma ki daina wahalar da kanki don yanzu ma wannan da kika yi ba karaman aikin ta bane ta ce shi ma ba ta ce kai mai shi ta ce ko ta ce ba ta ci ba zan damu da wahalar da na sa ba tunda masu ciki suna fama da irin wannan lalurar ta rashin son cin abu ni babban matsala ta da ta kwana da yunwa gwara in sa wahalar ko menene in girka mata ga jariri idan uwarsa ta kwana da yunwa shi haka zai ta mutsi mutsi har Allah ya waye ce ba za ka fara da yunwa ba Inda za su kankana can da mangwaro da take a siyo mata na kawo mata ko su ta sa ta su rike ta har gobe suna nan suna hira har ta gama ta juye a plate yadda zai huce sai kiran kamshin daɗi ke tashi da ganin fatan kasan da yi daɗi sosai tunda ya ji zallan hanta mu ji da zai ce ce wallahi yau na yau ni ba za a san mun ba tace gaskiya ban yi da kai ba tuwanka na san duka tebur wannan dan mai ciki ne yake ta kadai ka bari idan ka rage sai a baka da kai yace kwarai yanzu dai na lura Kin fi kula da al'amuran su ba a kaina shikenan ni ma zan rama sai gaba sai kada flash a hannunta tana cewa Allah ba za ka iya ramawa ba sai dai ka a tare suka shiga ɗakin gaggo ta wuce har gaban su ba ta ajiye flash din tana cewa ga fatan dankalin nan da hanta na yi miki shi ruwa yadda zai yi miki dadin sa sai ba ta biyo katan ana mutsa ta ba zan iya sa na sa abarba da mangoro su ne mani da suna a gaban sai ba tana rarrasin ta tana jujjuya fatan da kokali sai ya huce tana cewa ki gode ki ko ba yawa na yi ki dinga cin abinci balle irin ta hanta da dankali za su sa ki dinga jin ƙarfi a jikinki gobe ta karar ta ce ke kuwa da naki kike da ta ce ba za ta saba ki ƙara ta mana to ka ce dole ina dalilin wannan naki ko so kike ta saran ta baya so ta kwana tana amai ba mu ne ba ba hatta mu je sirrin ya baci akan waɗannan surutan na wangu amma sai ba su nuna ba majumma sai mai da abin wasa don ya gusarwa da munibin ɓacin ranta ta ɗauki plate ɗin ko koma tana cewa an yi baya da suka isa tunda muniba ta ce wai kun kin sace rabi sannan ta bani tunda ni an watsar da ni a kwandon sara ke kada ake tattali a gidan nan wadi zubatun da cokali ya kai bakin da kauna ya haɗiye ya lumsa ido yake wonderful tarin ya daɗi ya bar ki wallahi kin kuwa ji fatan nan gaskiya za ki ci ki in bai so fatan nan ba fara ki tsara ki in ba ki da yake hajiya ya ta fita ko gwada mu da ne a ɗakin sai ta buɗe bakinta. ita a dole mijina sayayya da ita gaban kishiya don ta ba mu ba haushi ne yasa ta buɗe bakin ta san shi kuma ya yi hakan ne don mu ba ta ji daɗi wadda ta abu domin ta kasa a haka ta bata suna sa tare mun yi na musu dariya har suka sanyi a dole ta sanyi tunda ya yi daɗi yanki ne na ƙwararru ba irin nata na 'yan koya ba gwaro tana yanki suna da tsiyar ba su da kunya a gaban ta yake ba matarsa abinci a baki mujibu yana barin ɗakin gogo ɗakin sa ya wuce ya je yi wanka ya gabatar da sallar isa da saka ido wuce saboda bai samu gurbi ba yi shirin ta tsaf ya ta ɗakin mu ne ba sai usta har yanzu ba ta koma ɗakin ta ba tana ɗakin gogo sai ya hawo gadonta yayin kwanciyarsa ya sa hannu ya latsa fitilar mai haske ya bar mai duhu ta bacci da duk da kwanciya ba mu ba ta shigo yana jin kanta ta da kofar ta ta ko ta shiga ɗakin baccinta ta ga jikirar bacci ba ta ɗauka wani ne ya kunna ba. Sai ta yi tunanin da ta kunna kafin ta fita. Kawai sai ta wuce bayi sai yi alwala yana kallon ta ta haye sallaya ta kabbara sallah har ta gama duk yana kallon Mun yi da ta idar da sallah sai ta jin motsi. Abin ya ba ta tsoro da mamaki. mu mujibu kai ne ta shigo ɗakin nan yau da ka tafi ɗakin ka magana ta Allah ba na so a dora min laifi ka zo ka yi jinyar matarka yace wallahi ba zan tafi ba duk da mu ba ta lallace su, akan ya hakuri ya koma ɗakin sai ba sai ya nuna mata san hakan ba zai yiwu ba kwanci tashi a farar mai cikin siyar ba a halin yanzu ya sami watanni biyar kenan don har ya fito kuma ta sami lafiya garau har sajiyarsa injiniya da gogo tun yana wata kusan hudu duk suka koma dukku tun ba wasu ne mutum ya ce tunda ta sami sauki ta amshi girki don ba zai yi wa a barwa muni ba hidimar girki wata da watanni ba in ta yi mata lokacin tana ciwo to a yanzu ta sami sauki sai ta amsa kayanta in har ba ta amsa girkin ba to wallahi ba ta da kwana don ba zai yi muni ba ta yi mata girki ba ya zama na kuma a ce ya kwana a ɗakinta. Wannan hali ya sa haramta amfijinki girki ta soma ne mu ta sami sauƙin hidindimin gidan don ma wata abubuwan yaron gidansu june yana yi kamar wancinsa da guga da sayar gida da wajen gida tuwa ba fitowar cikin jikinta ya sa take yanga da ciki take takun kasaita a cikin gidan don ta nuna wa ba cewa yanzu ita ce take da gidan tunda ita ce mai haihuwa ita kuma ba ta haihuwa ganin jikin ba ya yi garau har ta zo duku jiki ta kwana biyu ta dawo yasa ita ma ba? ta roƙi mijiji tana son zuwa ku ta kwana ko da ɗaya ne saboda za su yi wasu yan bikin murza ɗan hedimasta tare da yayan ban mustafa Tana isa duku mustafa ya ɗauke ta a mashin ɗinsa suka tafi ganin gidan da Mustapha ya gina a nan duku a unguwarsu ta Sogo. Babu nisa sosai tsakaninsu da gidan iyayensa. Gidan ta guda biyu gina na gaban gidan shine nasa da amaryarsa na ciki kuma shine na iyayensa don yana son ya raba su da zaman gidan gandu waraba innansu da matsi da takura da sa ido irin na jama'a gidansu ko da yake yanzu wannan halayyar da suke nuna wa innan tasu duk sun rage a dalilin ɗayansa su ne masu taimakawa a gidan duk wani mai matsala idan ya kawo kukanka za su taimaka masa kuma baka kawo kukan matsalar ka ba to ka'ida ne in dai suka shigo da ku to kaf ɗan ke sun dushi da abin alkhairi shi yasa yanzu kowa ke haba haba da su idan suka zo da ku an dinga ina za a saka ina za a aje su kowa kaunar su yake yi dama an ce mai kudi abokin kowa mhm, Allah ka ba mu masu albarka suka kewaye gidan su ga sauran abubuwan da ya rage na aikin gidan kuma suna so ne innarsu su fara tarewa a gidan kafin biki domin a nan suke so a yi bikin. Munira ta shaida wa Mustapha cewa da ta koma za ta turo jima da sakon kuɗi da za a ƙarasa abin da ya rage na gyaran gidan sannan da kayan gado da kujeru da za a zuba a ɗakin innarsu da aka yi mata. Falo ne da ɗakunan barci biyu sai bayan da kici duk a cikin falonta sai ta ɗauka amarya za a sa a gurin nata. Jin irin su ɗaya sojo na amarya ya suna ta girma amma fasalin su ɗaya ne. Kafin biki da sati ɗaya aka kammala komai na gyare-gyaren gidan Mustapha. Sai innan su suka tare a gidan. Da mu ya kawo ba da kansa. suka yi sannan suka koma yana ta kwana saboda ya san idan ta koma za ta dawo ta yi kwana biyar yasa yake idan har ta kwana ɗaya, to wallahi ta rage kwanakin da za ta zo ta yi da bikin lokacin biki kuwa zai ta yi tamkar kafafunta za su tsinke saboda zirga-zirga tsakanin gidansu da gidan headmaster ba ita ta huta ba hankalinta ya tsu har sai da aka kawo murza gidansu a da ta shiga sa san nata tana mata tiyar irin wahalar da ciwon yawan jikin da jikinsu ya haddasa mata za ta hau ba ta haƙuri da cewa ku haƙuri ɗan ƙanwar mu a dole su hana ƙanwar ango kuma babbar ƙawar amarya bari in ba ki sanadar extra ki sa ku wasa ki ta bayyana mata harara ta ce ta rasa ɗan da za ki bani sai wani sanadar hmm. Allah sai ku sun abokin rayuwa na ne a kusa da ni. Na ban ji wahala ba. Mai za ka ce, kai, wannan abokin rayuwa yana jin daɗinsa. Abu kaɗan a ambato shi shi da gobe goben nan zan rada mana wayan oh, sabon suna sai mai miki tace awu abin gasa ne to ko ki mata ba zai yi daɗi da yana ba to ni ke tana cewa kin ga ba za ki fita wanda surutu ba ki ƙara min ciwon kai dama farkon wannan ciwon kai za amarcin ki ta daren yau in ba haka ba ba zan yarda ba sai na ga wa abokin rayuwa na kun wahalar da ni da ke da mijinki muzahara murmushi take kwantar da hankalin su dan wata kazar duka zan baki har ma da duk abin da zai kawo suka karɓar da dariya suka tafa muni ba ta yi mata sai da safi ta fita da tsayar muni ba sai kwana biyar a jiki saboda yawan waya da mujibi ke yi mata lalle imalla sai ya turo an ɗauke ta da yaga ga ta ki ba ta haɗin kai ta dawo sai ya biyo sawunsa ita kuma dama ta ki ɗaya ba ta ta yi shi yasa take so ta satin ba ta dawo shi kuma yace gidan ba daɗi dalilin ba ta nan dole ya ya ɗauke ta suka koma gombe cikin sai ba a halin yanzu ya tsufa har ya kai watannin haihuwa duk wani shirye-shiryen da ya kamata a yi na da jariri an yi shi mani ya wace ta akan komai take yin kuma komai akan gaskiya hakan sai ya zama ina wuta su gogo su saka mani ba cewa wai ta gama mallake mujibu tun da har zai iya aiwatar da komai sai ita ce mai aiwatar masa ba ya shawara da kowa a al'amuranta sai da ita to ba ita bace za ta haihu sai ta bari duk abin da ta ga dama a nata amma wannan ta ga baya ta ba mai haihuwa fili ta yadda take so lokacin ta ne ita kuma sai ta jira na ga lokacin ya zo wannan maganganun suka samu ni ba kuka tunda ita tana yin komai ne domin Allah ba dan a so ta ba ko a yi ta amma sai gashi ita da ne ke biyo baya ana zargin ta kuma ta san wani abin in bata sa baki ba mujibu baya saya cewa yake a bari ta haihu lafiya sai ya saya kullum mujibu cikin lallasan maniba yake yi a kan ire-iren maganganun gwaggonsa da matar tasa don ba na taka wa ban birki a ɗaki yake wanke ta da sosai da sabulu ba tare da gwagwa ta sa yi ba tunda ita ke ɗaure mata ƙugunin sakama da duk wani abu da take yi na ganin dama a cikin gidan shi kuma a ɗaki har barazanar rabuwa da ita yake yi a cewarsa don ya sake ta ba wata ba ne? ita kuma ya tashi kalmar saki so ta shiga tattalinta Nan a duniya babu abin da take so irin mujibi balle yanzu da take ɗauke da cikinta sai dai wannan barazanar da yake yi ya sa ta sai dawo hajjiyar tata a kansa tunda har yanzu ba su mallaki zuciyarsa irin yadda suke so ba tana jin idan ta haihu wani bokan za su canza in har ba su ga canji ba tunda suna so ya so jaririn da su ya za ta haifa irin mahaukacin sannan da zai taɓa yi wa kowa irinsa ba a duniya sai yasa duk inda za su sami asirin wannan soyayya to za su je su ba da kuɗi komai yawan su ba su da matsalar kuɗi garin mujiji ya cin musu bakin aljihu daidai gwargwado cikin tsakiyar dare na ƙuda ta kama suwai ba Allah ya sa mujiba a ɗakin ta yake irin ta taso shi ya farka a jijice ya ta kwanta a ƙasa tana burgima tana ihu ya bura daga gadon yana tambayar ta menene ce tunanin da bayana ke tafiya wayo Allah san mutu ka kai na asibiti ina da mutuwa sanyi ya zo ya rike sa yana cewa ki dinga yin salati ne ba ihu na ki dinga yi ba bari in taso gogo ina jin haihuwa zaki sannu ki hakuri sannu za mu je asibiti ya mutu ya tafi kiran gogo ta riko kafarsa ai ko ya kusa faduwa yace haba mutuwar babar Bintura Gongo ta ce, "Ni mutu da asibiti, ba za ka fita ka bar ni ba, wayo Allah, so ka tsinke." Ya dawo ya tsugunna a gabanta, ya ce, "Ki haƙuri, ki da ihun nan, ki ke nan ta so goggon, mu tafi da ta ke shi." Dan sauri ya zo ya bubbuga goggo ƙofa, jikinta na rawa ta tashi ta bude. tana tambayar sa abin da ya faru, ya ce, "Sai ba su ba lafiya, ina ganin kuma haihuwa za ta yi." na ce bari in ga miki za a kai ta asibiti ce to abin ya gano to Allah ya ba shi lafiya bar in je daki sai kai maza ka fito da mota ta wuce dakin suwar ba shi kuma na da dakin mariba tana zaune da sallaya tana addu'o'i bayan ta gama na nasular dare ne kaga ana bubbuga ta gaban ta sai da ya fadi a ta zo tana tambaya waye ce ni ne ba bude tana jin muryar mijinta sai sauri ta buɗe kofar tana tambayar sa abin da ke faruwa ya gaya mata sai bace za ta haihu nan da nan ta koma jero addu'o'i ga ɗan uwar zamanta na Allah ya sauke ta lafiya ta koma ɗaki ta ɗauko wayarta dama da dogon hijabi a jikinta ta sauri saurin rufe ɗakin ta ta biyo su zuwa ɗakin soyayya ta iske su da goggo ba ta ce ka fito da motar ne yace wallahi duk na ruɗe na manta in fito da ita ga kullun ta kan da sai da ko ki fito da motar ta dauki kullun da sauri ta je ta fito da motar daga inda take ta jira motar ta fuskanta hanyar fita sannan ta dawo suka kama ta suka kai ta bayan mota suka kwanta da ita tana ta aiki ihu da kiran mutuwa gogona ta lallashin da ta ji ce ta daina ihu ta dinga salati ta dawo da fada dan aka tsala yarinyar nan idan ma ta yi ihu ai ba laifi bane saboda haihuwa ai tamkar zarar da ta yake don ba baka san zafin ta bane in ba za ka lallace ta ba to ka tsara ta mana hmm, yi bana kokarin su ba gaban mota tafi sai gobe ta ce a'a koma ba da ke za a ba wannan sabgar ta manya ce yi ba ta sauran ba gogo hanya ta shige mota mutum lamar ɗaukun nan ta yace ki haƙuri bari mu tafi da kokko ki taya mu da addu'a Allah ya sauke ta lafiya tunda kin ta da hankali ba na ma san ki ga damuwa da ki kara wa kai ta tafi kuma tunka da za ta yawo su ga mota suka tafi wata farin girki ashe ma na kuzan ne ta kuma wai ma ya ci gariri domin kuwa da aka je asibiti lokacin ne ma ta soma asalin nakuda wadda ta kai ta har wayewar gari ta haihu ba sai bakar wahala da take sa tunda har ruwan nakuda an sa mata amma bata haihu ba Maliba tana gida hankalinta a tashe duk da cewa tana waya da mutum har ruwan da ta zo ga dangadan amma kuma sai kawai ya ƙara lafawa da suka fuskanta hakan ne ya sa suka yanke shawara sai dai a yi mata operation wato siyar a cire dole domin kuwa ya wahala sosai za a iya rasa ransa ko a rasa ran uwar tasa azzaira ta mutu ita da gogon suna zaune suna jin maganar za a yi mata aiki da suka hau kuka mutum sai ya kasance shi ne mai ba ta hakuri lokacin da ya je ya sa hannu a yi mata aikin a ofishin likitan tunan har an kammala shirye-shirye sun shiga da ita mutum ya lalubo wayarsa ya kira mu riba tana ɗauka sada zumuɗi ta ce ala ta haihu ya sauka ta ajiyar zuciya ya ce hmm, ba ta haihu ba yanzu haka masu yadda suka ce za su yi mata na hannu har an shiga ita sai ki kira mu da addu'a ni ba ta dace tsirki take ba za ta iya haihuwar bane za ki mata ce yaron ne ya saka girma sun ce za a iya rasa girbin ko ita saboda yaron ya sa wahala shi sa a zama dole a yi mata aiki Ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka Allah ya tsara al'amarinsa gado ne addu'ar Allah ya sa a yi aiki cikin sa'a Allah ya ba shi lafiya ita da David gaskiya ba zan iya zama a gida ba nan yanzu zan zo asibiti ce. wa na ki taho sai ki shiga ɗakin sirrin ta da kayan David da duk wani abu da kika san za a nema bayan an fiddo David ki taho da su ta ɗan yi jin sannan ta ce anya kana ganin ba matsala idan na shiga ɗakin don gaskiya ina gudun abin da zai zo ya yace ba wata matsala tunda zuciyar ki ta tsaki abin da na umarce ki tace shikenan arna mu kullun ɗakin yake ya dan yi shiru yana tunanin inda ya saka mu kullun sai ya sa saboda tunawa da yayi kamar anan ya jefa shi ne kuwa sai ya ji mu kullun ya ga daki yace kin ga babu kullun na aljihuna yanzu ma za a yi shi yasa ni ba na san ana wani rufe kofa ko me za a dauka a cikin ɗakin ni ban ma sani ba ya su mun tawo ba kayan bebi yanzu idan sun fito siya za a yi sai dai uwarta ta ce lubun ta ba a rufe mata jikin ta don ni ban san yadda zan yi ba abin dariya abin takaici mun yi ba ta ce yanzu da sauri kawai kallo sai mu duba kayan idan muka dauka sai mu tafi tare yace shi kenan bari nan zuwa yaje kai da wasu gongo zai je gida ya dauko kayan jariri abdu'a ya tarkar tace mai dan zuwa zai in injin jiro kuma ta ba ga san abubuwan da za a dauko ba yace a'a ku zauna bari kawai in ba mu ni banana take cewa na mu duba gogo ta saurin cewa mu ni ban ta shiga mata ɗaki ta yi mata bincike wannan ai ba daidai bane in dai ba kai za ka dubo ba to ba zai yi ita ta shiga mata ɗaki ta duba ba ta kara magana ne da zafi kuma cikin ba su umarni ba su so ta ba don ran su bai ko a ce wata ba ta ji su ga daga cikin su su dan su gidan ko da wuya ya iske mani ba kasar gida tana aikin kai komo cikin damuwa ta ta sosai ta sauri ta zo ta tarbe su ta ce har yanzu ba su fito da ita ba Ya ce ba su fito da ita ba amma muna fara za a yi nasara su kwantar da hankalinki mu je mu dubo kayan ya samu kulli ya buɗe ɗakin soyayya falon tsaf suka wuce ɗakin baccinsa nan fa suka iska ɗakin kata kasa tamkar mai ɗaya goma sai ƙarni ɗakin yake yi a zuciyar ba ta take Ina shi ya sa musibin kan baya zuwa ɗakin ta kwana sai da kullum ita ce binsa ba ta dubi ta take ka san inda ta shirya kayan bebin ne da gobe ta kai ba san da ta ajiye su ba amma Abu za su wuce cikin wardrobe ɗinta ba ko cikin akwati ya rufe gurin wardrobe ya so na dubawa ita kuma ta so na duba akwatunan su ba wata babban leda ya ɗauko a cikin wardrobe ɗin ya leƙa cikin leda ta ya hangi duk kulle ne na magunguna kala kala ya sa hannu ya so na tsiro su yana shinshinawa ya dubi mu sa a ɓace ta kan magunguna ko na menene oho inda da a mallake ne. to an yi lokaci, sai da a mallake wani ba ni ba Idrisa wa ni ba leda yana faɗin dudu ne dan Allah ta amsa da ta so na so na magunguna sun yi kama da irin boso, irin na bokaye don da jumwarin magunguna sai ta ji tsirar jikinka ta tashi amma sai ta kara so ya banda cewa ha ba dai abokin rayuwa ba za ta yi abin da zai cutar da kai ba ba za ta ci yake ni ba ban ga amfani sai sai nan ba tunda babu abin da ya amfana mata ina da shiru ta saboda wasu ƙaurin layu da ta gani a can kasar lede kawai ta ce saurin tsora bakin lede suka ci gaba da dubo kayan jariri wani guru da aka zagaye da layu irin na a ƙugu shi ya ɗauko yake nuna mata tare da wasu tarkatan magunguna da ya gani don sai sake ɓaci yake ku lalle yarinyar nan musulka ce Yanzu uban lawyer san magunguna na shirka, yanzu da zan yi magana, sai gogo ta ce, "Sai zan yi mata." To dai Allah ya sa na gani, zan san irin zaman da zan yi da ita. Sai ma sai ki taka tsantsan da ita, tunda ba ni kadan za ta yi wa ba, har da ki. Ita ma gogon na san asirin suka yi mata, suka mallake ta. san ba ta ganin lokacin su ba balle ta ga albinta in kuma wannan ledar duka na hada su konawa zan yi wallahi Zara zai tambaye ni idan ta nemi kayan asirin nata ba ta gansu ba. Ya amsa da ya daga kayan ciki. Sai ga layin da mu ba ta koyi dan ka ya gani ta dije ta. Ya dije layin yana girgiza kai yake. Zama da yarinya nan ina jin ya zo ƙarshe. Dan ba zan iya zama da mace mai asiri ba tunda ta riga ta halakar da kanta. Ina kada ta sa in halaka. yi ba ta so balallashin sa. Kai haƙuri. Ita san fara ba naka bane. Ka duk komai a hankali. addu'a za ka yi mata Allah ya shirye ta ka gano da ita hanyar gaskiya Ka san cewa abin da take yi ba daidai bane kaga kun fara azzuri'a dole ka yi hakuri da ita yace dan mun fara samun zuri'a sai in ƙara yadda cutar rayuwata ai ko duniyar nan ta yi nan ba za ta yi kima a ido na ba tunda ta kauta hanyar Allah ke da ba ta sami kowa ba sun tsira min ita ko miliyan tunda na san halin ku ciki da waje ba za ki taba aikata abin da ka aikata ba ba za ki aikata abin da zai cutar da ni ba ita kuwa cutar da ni za ta yi tunda tsira asirin in ka gare ta ne sai in miki baya kin ga kuwa ai za ta halakar da ni in kuntana azabar wutar Allah shi yasa ma maganin kada a yi kada a koma ba dai hakuri take ta bashi a wani karamin troli suka yi fara da ta shirya na zuwa asibitin suka ɗauko da sauri suka kulle ko ina suka baro gidan saboda kiran ta da ta yi a waya cewa ana neman sa asibiti. Ya ah, mai sauraro gado sai bana an tafi haihuwa Allah ya saukar da ita lafiya shin wannan layu da mijiji ya gani zai iya kona su kuma har ya gaya mu gogon abin da ake ciki sai kun biyo ma cikin littafin nan mai suna wata kusa ni ma ran cewa yi jibe ne ke cewa gobe da labari Thank you. Domin samun sauran labarin za ku iya ci gaba da bin mu a YouTube.